Emete usamite ni wari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije amahoro mubwe mwese muteze biri radio isanganiro kaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kane ruheshi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inzira irashe y'ingene muronka aho mwubaha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye kuri uyu wa gatanu abateshejwe izabo n'imyuzurira y'amazi bari muri site ya Sobel muri zone ya Maramvya ni muri commune Mutimbuzi mu byumva mu ntango zano makuru tugiye gusaba ubutungane ko abantu bose bazoza barafatwa muri ibi byaha yuko ahantu hose hakorerwa izi nzoga tujya dusaba yuko haca haba ditirite publique. uyu ni umushikiranganji mu byajejo harimo intware yo hagati mu gihugu Jeanve ndirako buca aho yari muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura kuri wa gatanu ahafashwe amabido arenga ijana harimo inzoga zitemewe n'amategeko muri muri ano makuru Karimanzira uno Musa aja kudushikana ku mutumba Kabondo muri Komine Nyanzarake intara ya Makamba ahari umukenyezi amazi imyaka irenga 16 arongoye uwo mutumba nayo bucana yandi bidukikije ija kutuyaga avugira ku ibangamirwa ry'ibinyabuzima biba mu mazi eh, biturutse ku itose karajya yo mazi mu kanya idonida sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ndongiye kubaramutsa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu bo muri zone Gatumba batewe n'amazi kwiyumvira ko bashobora kuronderegwa handi hantu bashobora kuba yabivuze kuri wa gatano igihe yagendera bateshejwe na bateshejwe zabo n'imyuzurire ah, yagerami ah, ubegeranije muri site ya Sobel muri zone Maramvya komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura umukuru w'igihugu akamenyesha ko ah, yagiye akaba yagiye abashiriye imfashanyo tumukurikire nabyo kugira ngo mubone ko turi kumwe mu bihe bigoye muri kubera ibihe none rero turakeneye yuko dufatana mu nda ku ruhande rw'igihugu ndababwira yuko ibyabashikiye byadushikiye mu gihugu none twokora iki kugira ngo tumenye kwitegurira ibyo bihe ni muri iyo ntumbero ubushikiranganje bw'intara hagati buriko burarondera icokorwa aho mwebwe gatumba na mwebwe ndazi ndababajije ni mbega twimukira ahandi kugira ngo hajya tuhaherere uburimwi mwese muvuga muti oya ndabeshya muvuga oya muga murabona yuko byaba bishika ni gake hahera umwaka hajya hadatwawe twige rero guhangana rero n'ayo mazi ni ukuvuga ko twemeye kuhabambira ndetse twiga no kubaka inzu zikomeye zihangana n'amazi none twakora tuba turahunga uko umwaka utashe byarabaye biguma biba bizosubira ubushikirangantzi bw'ibibaho hagati buri ko buriga inzira irashe y'ingene muronkaho mwuba kuko mu gihugu umwenegihugu wese arafise uburenganzira bwo kurondera haba nimufate yuko tahekana rusizi rufatanye rugafatanira mugatumba rero tuzoguma tuba mu kiyaga ni ukwiyumvira ivyo vyose ingene vyogenda ndazi yuko umushikiranganje ariko aravuga ati turiko turarondera ingene mworonka handi muba abenshi ntibavyakiriye neza ariko mwari mukwiye kuvyakira umukuru w'igihugu cy'u Evariste Ndayishimiye amakuru amajwi akaba yegeranijwe na mugenzi wacu Yvette Nijimbere nababwiye mu ntango zano makuru kuvubu ngo nta miduga izosubira kudugana inzoga bita rugombo hagati mu gihugu umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano Jean ku Ndirakubuca yafashe iyo ngingo kuri uyu wa gatanu igihe yari muri zone ya Cibitoke ari kumwe n'abategetsi batandukanye harimo umukuru gisagara ca Bujumbura bari bahejeje gufata Rudi parenga ijana ari mu inzoga zitemewe n'amategeko kandi ngo zonona amagara y'abazihereza nk'uko abisigura aho zarimo n'inyo ahamagariye ubutungane guha guhana bisunze amategeko abazofatwa bagirizwa gukora izo nzoga ngo kuko bakora ibishobora kwica abanyagihugu tumukurikire kuri mikro ya Honera Muco Dateye ubwoba cyane kubera yuko ibyo tubonye hariho amarudipe arenga ijana yuzuye harimo mbere yamaze kujamwo inyo tukibaza tuti mbega abazinywa bobo bigenda gute iyo bazinyoye zigashika mu magara yabo tukabona yuko biteye ubwoba cyane kubera yuko ikibazo cy'isukari murazi neza ko cyabaye ndanse ngaha mu gihugu tukaguma twibaza tuti nk'abajejwe intwaro tugiye gusaba ubutungane ko abantu bose bazaza barafatwa muri ibi byaha yuko ahantu hose hakorerwa izi nzoga tujya dusaba yuko haca haba ditirite pibirike kubera yuko amategeko mpanabyaha y'igihugu cyacu cy'u Burundi arahana akihanikiriza umuntu ahereza bene gihugu ibintu bizana ingorane ku magara yabo ariko rero duhamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ukanura kugira aya ibi bibanza byose bakoreramo izi nzoga byose mu ndwi zibiri byose bizobe byahagaze tugahamagarira abantu bari mu ishyirahamwe ridandaza inzoga za rugombo ko iyi ngendo bari barafashe ko badandaza inzoga za rugombo mugabo bakazana amabido makeya amarudipe makeya kugira bace bavanga n'ibi ko buhagarika dusanzwe tuzi neza yuko aya mahinguriro nyine ari ngaha barakora bagapakira bagatwara za rumonge bagatwara za muzinda tugaca twibaza ikibazo tuti mbega rugombo isigaye ikanyigwa i bujumbura ko ibitoki tubibona hagati mu gihugu uhera uno munsi amabariyeri yose y'igipolisi akore niyo abajejwe intwaro yose nta kamyo n'imwe ipakiye rudipe ivuga ngo itwaye inzoga hagati mu gihugu izosubira kuva mu gisagara cya bujumbura isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za hadiyo isanganiro amakuru tubabateguriye arabandanya mu gisata cy'ubudandaji gutunganya gushasha urudandazwa rw'isukari mu ntumbero yo gutuza ukwikika mu kiza kw'abayidandaza ni imwe mu nyishu leta yotanga ku kibazo cy'ibura ry'isukari ryibonekeza mu burundi bivugwa na ya nsabiyumva yanonosoye ibyigwa bijyanye n'ubutunzi akavuga ko mu gihe akavuga ko mu gihe naho isukari sosumo ihingura yoba idakwiye kuko vyibonekeza ko buri mwaka kuva mu kwezi kwa kane isukari kena ku isoko ngo leta yo kwikora ku isukari irangurwa ah, hanze y'igihugu mu kurindira ko umwimbu w'isukari wongerezwa tumukurikire yaganiriye Narmel Mutore mu mwaka iyo hageze mu kwezi kwa kane warakurikiranye nkanje uzobona ko icyo gihe kenshi isukari yama ibura rero kubura kw'isukari jewe no biha insiguro nka zibiri dufatiye bijanye nk'abizi by'ubutunzi baca bitora n'ingoga zari cyo bita la de de la demande iyo ibidandazwa bibaye bike kuba bikenera birumvikana ko bica bimera nk'ibibuze hama bikazimba by'ukuri ivyo biba vyiza nuko abagura n'ibigurwa biba bingana icyo gihe nta kibazo giheza ngo kibeho iyo ni impamvu imwe rero umuntu agaca yibaza nk'ibibazo nka bibiri mbega um, ishyirahamwe sosumo ryoba ritanga umwimbu ukwiye uravye n'abenegihugu bakeneye isukari icyo ni ikibazo ca mbere umuntu yokwibaza nimba naho yimbura itanga umwimbu ukwiriye hasigaye kumenya mbega idandazwa gute harimwo ikurikiranwa ryayo mu gihe rero hoba ivyigwa canke hoba kugomba kumenya basanze ibyo bimbura umwimbu udakwiriye abanyagihugu ko barakajyo keza kuri sosumo kugira ngo yongereze umwimbu mbere niba nashaka yagura bikorwa hamwe zose umuyoba yimbura umwimbo ukwiye nuko hoba harimo eh, speculation kuri aba bayidandaza kwikika mu kiza kuri aba badandaza isukari mbega nyene mu gihe nk'umwimbo woba udakwiye canke mu gihe hoba hari habikika mu kiza nkuko mubivuze inyishu e, irama yoba yihe kugira eh, iyo myidogo y'abanyagihugu babura isukari gabanuke inyishu na biciye ko hamwe umwimbo udakwiye navuze nti ko barakajyo keza kashira hamwe sosumo kugira ngo byagure ibikorwa ariko mu kurindira kuko kwagura ibikorwa burya n'ikintu gitwara umwanya kigasaba uburyo bwinshi mu kurindira hoca haba kumbure kwikora kuyiva hanze bimwe bita importation naho navyo nyene bitabura inkurikizi na cyane cyane ko biza gusaba ko ya mafaranga y'agaciro aca asohoka atari ibyo twari twifuza mugabo akabene gihugu bagira ingorane leta yoheza ikabirikora kuri isukari iva hanze kumbure mu gihe baba basanze sosomo idatanga umwimbo kwiriye hamwe naho umwimbo wo bukwiye hakaba ari bya bindi twita kwikikamukiza uvuga ngo leta nico iheza ikarondera abo bantu ikarondera iyi mpamvu abantu bikikamukiza ikabahana mbere niba nashaka igatunganya neza ingene isukari idandazwa ni ukuvuga uburyo yari isanzwe udandazwamo uno munsi dusanze atanyinshi ishobora kuboneka hoheza hakaboneka ubundi buryo bw'ingene yodandazwa amakuru tuyabandanirize mu gisata c'indero aho ubusuma bw'ibibazo hamwe n'ubukene bw'ibikoresho byo kwigisha bibonekeza ku mashuri amwamwe ngo ni imwe mu ntambamye zikunze kwibonekeza mu bibazo bikorwa mu runani ico bita examen en raison muri bw'igifaransa byashikirijwe kuri wa gatanu n'uburongo runani rw'amashirahamwe y'abigisha kosesona mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Victor Handabane wasaba ushikiranganje bw'indero gushiraho amategeko agenga itunganywa y'ivyo bibazo kuko muri kino gihe ngo bitunganijwe ukutariko ariko nk'uko abivuga tumukurikire twafashe kuza turajya inama n'ingingo na leta turashyikiriza amakenga dufise n'ibitarimo biragenda neza ikoreshwa ry'ibibazo mu mashuri n'umutunenge twinshi cyane rwose ah, gufata ingingo za nyuma ku bana bunguruzwa ari nayo ntumbero yatumye dusaba ko bibanza guhagarika abigwa n'ikibazo cy'indero baba ababyeyi abana twabiganiye tukabona neza ko icyo kibazo rusange gikorwa ku bantu batagomba kuba oriyante batagomba kurondera seritifika bifise akarusho aho kuza yuko duca dushyiraho n'amategeko abigenga tugashyiraho bibaye ngombwa n'ibihano bizofatirwa uzo yarenga mugabo rero urumva ubu ntihatangura gushyirwa mu ngiro bitagira amategeko bitunganijwe nabi nk'ubu gabi ibyo kononekara muri kino gice bizogorana kurondererwa inyishu kuko umwaka w'ubucuruzi urimo urarangira nta wundi mwanya tuza ngo tubironkere rero boreka amashuri amwe yose akitunganya uko yari asanzwe yitunganya imbere y'uko uwo mugambi utangura gushyirwa mu ngiro ko iki kibazo kizwi ku nzego zo hejuru ntabyo twoshigikira kuko biba byari bizwi byobanje kuba bifite amategeko abigenga maze kumva ikintu kitagira amategeko tukaba tuzi ko leta nayo nyene igendera ku mategeko inzego zo hejuru shingiro ariko bazabanje gushyiraho amategeko abigenga ibi bibazo rero birakorwa nk'uku ni ibintu bikorwa atategeko na rimwe na rimwe ririgera rishyirwaho ryo ku munsi wa gatatu ababikoze ntibaramenyekana nkuko amakuru ava mu ntwaro kuri uyo mutumba bivuga mu gihe urongoye mugambwe cNl mu ntara ya Rumonge avuga ko uwo mugambwe kutari kuroroherezwa muri iyo komine musitanteri wa komine muhuta we avuga ko uwo mugambwe ufashwe nk'uko yindi yose ikorera muri iyo muri iyo komine ifatwa ni inkuru twakesheje mugenzi wacu jean Pierre Hamisago akorera mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu amafaranga y'ababi miliyoni mirongo umunani z'amarundi niyo akenewe kugira ngo umwigeme yitwa Blessing Nduwayeza amaze hafi umwaka n'igice agwariye mu bitaro Prince Jean Charles afise ikivyimba kugwa gasha avugwe umuvyeyi wavuga ko uburyo bubonetse uwo mwana yoja kuvurirwa mu gihugu cya Australia ngo kuko babuze ibitaro bishobora kumuvura ha mu Burundi no mu karere basaba wese afise umutima wo gufasha kubaterera ni nkuru ya Omer Nduwayo ububabare numva ufatiye ku gusa womengo uganira n'umuntu amerewe neza ibitandukanye kure nuko amerewe yitwa Blessing Nduwa Yesu umwana w'imyaka cumi n'itatu amaze hafi umwaka n'inusu mu bitaro bitewe n’ikibyimba cizanye hejuru y'ugwagasha nkaba maje umwaka n'amezi ane ngaha muri Penseja ngwaye ikivyimba kiri hejuru y’ugwa agasha bakaba bavuga yuko ngaha mu Burundi badashoboye kukivura baratu turungitse kwivuriza hanze mugabo nta buryo twaronse bwo kwivuza kugira njye kwivuza hanze hasaba amahera miliyoni mirongo umunani niyo batugiriye fagitire harimo n'itike ubu mubiri wiwe uriko amagaragamba ubabaguritse cyane nk'umuntu yahiye avyinje umubiri wose mbere wo mugereranye n'umukenyezi afise abana batatu n'inda y'imvuka ageze yuko nashoboye icyo gisaba arangirije ko agihuriza ko n'umubyeyi wiwe yemeza ko inyuma yo kubura ibitaro bishobora kumuvurira umwana mu burundi no mu karere bavuye baronka umuganga mu gihugu cya australia abasaba ibihumbi mirongo ibiri by'amadolari y'abanyamerika kugira blessing avugwe twari yaronse umuganga mu gihugu cyo hanze bita Australia amahera yo kuvura yonyene umwana ni ibihumbi mirongo ibiri by’amadolari varere y’ibyo bihumbi mirongo ibiri vy'amadolari twarabajije tugaca ku itike uburaro gufungura tuhashitse twasanze bishika mu miliyoni mirongo umunani z'amarundi nsaba yuko abarundi n'abarundi kazi bogira icyo bakoze kugira ubugingo bw'uwo mwana burokoke ndazi ko abarundi bafise umutima w'urukundo uwo muryango uvuga kuri ntaho nikora bagasaba uwo wese afise umutima w'ikigongwe kugarukira kuri ico kibondo ufise ico woshika kuri radio televiziyo isanganiro Omeo Handuwayo karimanzira uno munsi aradushikana ku mutumba Kabondo muri komine Nyanzaraki intara ya Makamba ahari umukenyezi amaze imyaka irenga 16 arongoye uwo mutumba kuva mu mwaka wa 2005 Jacqueline Mpawe nayo yabaye umukenyezi umwe n'abagabo bane bafashanya kurongora umutumba bamwe mu bituru uwo mukuru umutumba bashima ko abatunganiriza ataravye nkunzi karimanzira uno munsi ni Erini Bella nibigira jacqueline mpawe nayo atwara umutumba wa kabondo muri komine nyanzarake intara y'amakamba kuva mu mwaka wa bibiri na gatanu gushika ubu bamwe mu batwara bamwitura baramwikugura arakira abantu neza akabatunganiriza ashimutwe ikibazo ko arakikunganiriza neza kwere icyo tumukundira aratunganiriza abantu kandi akabumviriza ntagira uwa nkunzi ntagira uwo ndase arenzaho ukuri kuri uwo mukenyezi ntiyamanye mu mutwe ibijyanye no gutwara none niki cyatumye afata ingingo yo kwitoza kurongora umutumba mu matora ya bibiri na gatanu njyewe kubwira numve ko nokwitoza narabona abakenyezi bahohoterwa bakabihora bamaze kubihora rero je naca nibaza muri jewe nti ivyo ivyo byose ngira bareka kubivuga kuko babitura abagabo kuko bibaza kumbe ko bo batwenga canke babona yuko batobifata nk'ivy'iwabo je niho navuga ntoya je ngira nitoza kuva atanguye kurongora umutumba wa kabondo arishimira amatati y'imiryango yama yakemuye ibyo bintu maze kurangura nishimira naragerageje gufasha abakenyezi mu ngorane bafise ndagerageza kumvisha abakenyezi ko gukubitwa bakaguma ngaho ngo niko zubakwa niko zubakwa nkabereka yuko baba ariko barahohoterwa ndetse n'abagabo nkabereka yuko gukubita abagore atari bwo buhitsi gusa ingorane ziri bisabwa yuko nawe mu rugi wawe utegerezwa kuraba nawe mu rugi wawe ntibyoronekane kuko umuntu atanga icyo afise sinzoja gutunganiriza abandi nanjye iwanje bidapanze neza uwo mutware atera intege abandi bakenyezi kwitoza ariko atera akamu umukenyezi ari mu ntwaro kutaba umugore w'ingare akamu notera abakenyezi bari mu ntwaro Nuko uko umukenyezi amaze kuba mu aja mu ntwaro yo kwirinda kuba umukenyezi w'ingare akirinda gufata ingingo giturumbuka kuko iyo ufashe ingingo giturumbuka usanga ufashe ingingo itariyo kandi umukenyezi uri mu ntwaro byiza yoja inama n'ingingo nabo bafashanya uburongozi umutumba wa kabondo urongowe n'abantu batanu bagize inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba nk'uko biri mu itegeko rigenga amatora umukenyezi n'umwe ari nawe yirongoye mu gihe abandi bane basigaye ari abagabo uraca bugacana ayandi mu bidukikije bimwe mu bituma amazi y'inzuzi n'ibiyaga cafura harimo inkukura amazi mabi ava mu mihana n'amahinguriro bisigurwa n'umwigisha wa kaminuza akaba n'icegera cy'uburongo igisata kijeje ubushakashatsi mu bidukikije Clavier Hasibomana navuga ko kugabanuka kw'ibinyabuzima biba mu mazi biri mu nkurikizi byitose karajya yo mazi bucana yandi bidukikije na Vestine butoye amazi y'inzuzi canke y'ibiyaga acafura iyo muri yo hagiyemo ibintu bishobora gutuma ubuzima bw'abantu bihereza ayo mazi butosekara cyangwa ubw'ibinyabuzima biyabamwo sibomana claver umwigisha wa kaminuza akaba n’icyegera cy'uburongo gisata kijejwe ubushakashatsi mu bidukikije avuga ko mu Burundi ahakunze kwibonekeza itosekara ry'amazi y'inzuzi n'ibiyaga ari mu gisagara cya Bujumbura hasanzwe hari abantu benshi n'amahinguriro uwo muhinga asigura ko bimwe mu bituma amazi y'inzuzi n'ibiyaga tosekara harimo inkukura hamwe n'amazi mabi ava mu mihana no mu mahinguriro maze akisuka mu izo nzuzi adahinguwe amazi y'inzuzi cyane cyane n'ibiyaga arafise ibintu biyagize ubwa mbere bituma ubuzima muri ayo mazi bushoboka ibinyabuzima bigashobora kubamwo bigahema impwemu hanyuma kandi ibiyagize bituma nk'umuntu ayihereje ashobora kumugirira akamaro igihe rero ibyo bintu biyagize hari igihe biba byinshi cyangwa bikabura bivanye n'ibintu bivuye ahanini ku by'abantu basukayo umwigisha wa kaminuza Claver Sibomana avuga ko zimwe mu nkurikizi z'icafura ry'amazi y'inzuzi n'ibiyaga ari indwara nka kanseri no gucibwamwo ku bantu banywa ayo mazi hamwe no kugabanuka kw'ibinyabuzima biba mu mazi atanga Karorero k'igabanuka ry'amafi mu kiyaga Tanganyika kenshi ibishika iyo amazi atosekaye nuko ibinyabuzima bitaba bigikunda ko bibamwo ibinyabuzima novuga igitigiri canke ico bita biodiversite iragabanuka cyane ugasanga hariho ibidashobora kubamwo hanyuma ivyo birazwi kandi ko bishobora kandi gutosekaza ubuzima bw'umuntu mu gihe uwo muntu yihereje amazi yatosekaye cyane cyane ibinyabuzima noshimikira ko n'amafi mu mazi yatosekaye ari polibe usanga ari make cyane cyane canke adashobora kuhaba mu gihe ari amazi atagiramwo umwuka oxygene kugira ashobore guhema neza canke ari amazi atarimwo ibikwiye kugira ngo ayo mafi ashobore kuronka ico afungura muvuze ngo ubuzima bw'umuntu burashobora gutosekara mu gihe yereje amazi mabi butosekara gute ubuzima bw'umuntu bushobora gutosekara mu buryo bwinshi hariho ibintu bishobora kuja mu mazi bishobora gutera ingwara bwa mbere harimo ibintu bimwe bimwe biva cyane cyane mu mahinguriro hariho amahinguriro usanga ari kurira mu mazi nk'ibyunyunyu amameto amameto ruru akaba ari utuntu tugeze mu mubiri w'umuntu umubiri w'umuntu udashobora kuduhingura ngo dukoreshe turagumayo hanyuma mu nyuma birashika ugasanga haciye igihe bishobora gutera indwara nk'indwara za kanseri cyangwa bigatuma umubiri w'umuntu udakora neza ikindi nacyo ni uko amazi atosekaye ashobora gutera indwara zijyanye eh, n'ibyo gucibwamwo muharamwumva indwara za korera cyangwa amacinya muri bucana yandi zo kurikira tuzobabwira ibintu nyamukuru bicafuza amazi hamwe n'icyokorwa kugira hakingirwa itosekara ry'amazi y'inzuzi n'ibiyaga